Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del nostre programa Esports al Dia. Aquest espai que cada dia, com sabeu, aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu aquí a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que un dia més som en Francesc Rodés al control tècnic i qui us està parlant, Norma Vidal. Bona tarda, benvinguts un dia més al nostre programa. Avui és divendres 21 de novembre. Què tal, com esteu, com porteu aquesta setmana? Esperem que força bé, i és que ja ens trobem al final d'aquesta recta i ja encetem el cap de setmana, un cap de setmana que, com sempre, arriba carregat d'activitats esportives a Mollet del Vallès. Aquestes activitats aquest cap de setmana passen pels habituals partits de futbol, hoquei i bàsquet que els nois i les noies de la nostra ciutat duran a terme aquest dissabte i aquest aquest diumenge. D'aquestes qüestions parlarem avui en el nostre espai de notícies, on també repassarem quins horaris són els que doncs, eh, tindran lloc aquests partits i també una mica com està la taula classificatòria per als conjunts de la nostra ciutat. Així doncs, de tots aquests temes i d'altres en parlem avui aquí a Esports del Dia. Si voleu conèixer aquests detalls, si voleu anar a veure algun partit i no sabeu encara l'hora però voleu fer-ho, doncs seguiu amb nosaltres perquè en un 3 i no res us informem de tot plegat amb tot detall. Comencem. 去。 Com us dèiem, encetem el programa com cada divendres, primer de tot parlant de futbol per explicar-vos que el Mollet, Unió Esportiva, Club de Futbol, aquesta setmana s'enfronta contra el Canovelles, un rival directe a la taula classificatòria, ja que el Canovelles aquesta jornada ocupa la quarta plaça amb 19 punts acumulats, mentre que el Mollet ocupa la cinquena amb 18 punts acumulats. Aquests dos equips doncs, s'enfronten doncs, aquest eh, cap de setmana, concretament diumenge, al camp municipal dels germans Gonzalvo. Tot això arriba arriba després del darrer partit del Mollet Unió Esportiva Club de Futbol, en el que va aconseguir una victòria davant del Vic, que com sabeu és un conjunt que es troba a la part mitja de la taula classificatòria, ocupant en concret la desena plaça. D'aquesta manera, amb aquesta victòria, el Mollet ocupa aquesta jornada la cinquena plaça i es troba a molt pocs punts de la zona d'ascens. De fet, com dèiem, és el cinquè per la part alta de la taula classificatòria i aquesta setmana s'enfronta a un rival directe, com dèiem, el Canovelles. I continuem amb futbol, però com sempre, ara parlem de la Molletense, l'altre equip de la nostra ciutat, i parlem d'aquesta primera territorial, d'aquest grup 2, on juguen els de la nostra ciutat, que aquesta setmana s'enfronten contra el Sant Joan Atlètic de Montcada Unió Esportiva, al municipal de la zona sud de Mollet del Vallès. Això serà aquest diumenge a dos quarts de cinc de la tarda. Abans no us ho hem dit, però el Mollet, que jugarà també diumenge, com us comentàvem, juga a les 12 del migdia. Per si de casos us recordem, no sigui que se'ns passi l'hora. A més a més, també us expliquem, per altra banda, que la Molletense la setmana passada va jugar contra el Barcelona Anguera, contra el que va perdre per 3 a 2. Amb aquest resultat, els de la nostra ciutat ocupen aquesta setmana la onzena posició a la taula classificatòria d'aquest grup 2 de primera territorial i ara mateix acumulen 12 punts. El rival contra el que juguen aquest cap de setmana, el Sant Joan Atlètic de Montcada, és el 15è classificat, el quart per la cua, i ocupa aquesta posició amb un total de 8 punts acumulats. Així doncs, eh, aquest és el partit que hi ha previst al municipal de la zona sud de cara a aquest cap de setmana. Pel que fa a la Unió Esportiva Lourdes, el que us hem d'explicar aquesta setmana és que aquest equip de la nostra ciutat, aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, a dos quarts de cinc de la tarda, s'enfronta amb el Vilamajor, al municipal Can Vila de Mollet del Vallès. En aquest eh, partit arriba després de que la Unió Esportiva Lourdes hagués guanyat el setmanat, al municipal setmanat el cap de setmana passat en el seu darrer partit. Amb aquest eh, resultat, eh, la Unió Esportiva Lourdes segueix estant a la part mitja de la taula classificatòria i ara doncs, està pendent del que succeeixi en aquest partit eh, que disputarà aquest cap de setmana, com us dèiem, davant del Vilamajor. Amb aquest eh, resultat, eh, la Unió Esportiva Lourdes segueix estant a la part mitja de la taula classificatòria. En concret, aquesta setmana ocupa l'onzena plaça amb 13 punts acumulats i pel que fa al seu rival d'aquest eh, cap de setmana, que com us explicàvem més aquest equip, el Vilamajor, doncs es troba en la setzena posició posició d'aquest grup nou de segona categoria territorial amb 6 punts acumulats. Així doncs, veurem què és el que passa en aquest partit que pinta força bé pels de la Unió Esportiva Lourdes. I amb aquesta música i després d'haver parlat de futbol, com cada divendres, ara encetem la secció que habitualment dediquem a parlar de bàsquet i ho fem parlant dels recanvis Gaudí Mollet per explicar-vos que aquest conjunt de la nostra ciutat aquesta setmana es troba en la tretzena plaça amb 12 punts acumulats, empatat a punts amb el Cedis Mausa, que és el 12è classificat, i per damunt d'altres equips com el Baix, l'UGT Aragó o el Club de Bàsquet Viladecans A. En aquest sentit, hem de dir-vos que aquest cap de setmana els nois de la nostra ciutat resultat potser no ho tenen tan fàcil com la setmana passada. Bé, fàcil tampoc és la paraula, però vaja, almenys el rival amb el que s'enfrontaven la setmana passada, el Viladecans, era una mica més assequible. En aquest cas, aquesta setmana, els nois de la nostra ciutat s'enfronten amb el segon classificat d'aquest grup C de la Lliga EVA, un rival complicat el Sant Feliuenc. Aquest partit que us comentàvem serà fora de casa, a Sant Feliu, en aquest cas es farà aquest eh, diumenge i serà a les 7 de la tarda. Veurem com van les coses per als nois de Coma, que la passada jornada van aconseguir la primera victòria a casa i que sembla que han començat a despertar-se en aquesta Lliga EVA que tant els va costar al principi. I l'equip escolar de la nostra ciutat, el Sant Gervasi, juga aquesta setmana contra el Sant Celoni, un conjunt que actualment, en aquesta jornada, ocupa la part mitja de la taula classificatòria, igual que el Sant Gervasi. De fet, són rivals directes, empatats a 13 punts tots dos. El Sant Gervasi va jugar la setmana passada contra el Besalú i va guanyar en aquest partit per 79 a 64. Pel que fa als de Sant Celoni, van jugar contra el Cabrera i van perdre per 71 a 58. Així doncs, un eh, partit disputat en el que els dos conjunts intentaran sumar els punts que els permetrien eh, passar d'aquesta part mitja baixa a aquesta part mitja alta de la taula classificatòria i començar a escalar posicions. Veurem què és el que passa de cara a aquest cap de setmana. I en bàsquet femení, l'escola Sant Gervasi juga aquesta setmana contra el club de bàsquet Roses, mentre que les noies del Franque Mollet s'enfronten aquesta setmana contra l'Olot. Les noies del Franque Club de Bàsquet Mollet i les noies de l'Escola Sant Gervasi es troben en la part mitja alta i mitja baixa de la taula classificatòria respectivament. Les del Franque, per la seva banda, porten 12 punts acumulats i dels 8 partits que han jugat n'han guanyat 4 i n'han perdut 4, mentre que les de l'Escola Sant Gervasi porten 11 punts acumulats i dels 8 partits n'han guanyat 3 i n'han perdut 5. Així doncs, veurem què és el que fan aquest cap de setmana en aquests partits que us dèiem. Les del Sant Gervasi juguen juguen contra el Roses, que és un conjunt que ocupa també la part mitja de la taula amb 12 punts i les noies del Franque Club de Bàsquet Mollet juguen contra l'Olot, que és un equip també de la part eh, baixa de la taula, de la part mitja baixa, més ben dit, que té 11 punts acumulats. Així doncs, rivals directes en els dos casos i rivals que podrien beneficiar els dos equips si l'altre obté la victòria. Veurem què és el que passa finalment en aquests partits d'aquest cap de setmana. I amb aquesta música que segur que per més d'un serà familiar i és que aquesta setmana l'hem posat en diverses ocasions, passem a parlar ara d'hoquei i parlem del Mollet Hockey Club. En parlem perquè aquesta setmana està sent notícia aquest conjunt de la nostra ciutat, en concret el conjunt de Primera Nacional Catalana d'aquesta entitat, perquè, com us vam explicar, aquesta, aquest equip ha perdut el seu entrenador, Jordi Morote, que va renunciar la setmana passada i a partir d'ara passarà a estar liderat per un nou professional professional, que en aquest cas és en Marco Malat. Es tracta d'un entrenador jove de 34 anys, però que té força experiència perquè ha entrenat a diversos equips en l'hoquei Lliga i també en Nacional Espanyola. Per tant, doncs, es tracta d'una persona capaç i amb eh, força optimisme que pensa que amb una mica de feina podrà aconseguir que aquest equip de la nostra ciutat tiri endavant. De tot això en vam parlar amb en Marco Malat ahir en el nostre programa i recordem una mica què és el que deia sobre el partit partit que els nois de la nostra ciutat disputaran aquest cap de setmana en aquesta jornada de competició que serà contra l'Aircross Vilaseca. Quan s'ha de canviar una mica la dinàmica voldrà una mica de temps, voldrà una mica de temps perquè eh, en un partit no es pot veure el canvi en dos entrenos. O sigui que intentarem posar unes quatre normes, el partit no és fàcil, però bueno, la idea és amb moltes ganes intentar ja guanyar, puntuar i si no, començar que es vegin les coses noves que hem treballat perquè, bueno, que, perquè en un curt termini doncs, es comencin a veure els resultats. Doncs aquestes eren les paraules del Marc Humalat, que com dèiem és la persona que a partir d'ara es farà càrrec d'aquest conjunt i que intentarà fer sortir el Mollet de la mala ratxa en la que es troba immers. Veurem què és el que passa en aquesta cita d'aquest cap de setmana que, com eh, us explicàvem, és contra l'Aircross Vilaseca i serà aquest diumenge a dos quarts de vuit de la tarda. I fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui divendres 21 de novembre. Recordeu, però, que tornarem a ser amb tots vosaltres el proper dilluns a la mateixa hora de sempre a Ràdio Mollat del Vallès. Ho farem a dos quarts en aquesta emissora i serà amb tota l'actualitat esportiva referent al cap de setmana. Esperem, però, que acabeu de passar un feliç dia, que vagi molt bé el cap de setmana i que torneu a ser aquí amb tots nosaltres compartint els nostres minuts aquí a Ràdio Mollat del Vallès dilluns vinent. Que vagi molt bé. Fins dilluns. Esports del dia.